Ամրագոտին ամրակապելու մասին օրենքն Արցախում ընդունվել է 2007 թվականին, սակայն միջև վերջերս այն կիրարկման մեջ չէր դրվել։ Վերջին օրերին ճանապարհային ոստիկանությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ իրազեկելու մեքենավարող քաղաքացիներին, որ ամրագոտու ամրակապումը պարտադիր է, իսկ արքազանց վարորդները կտուգանվեն։ Ինչու ավելի քան 10 տարի առաջ ընդունված օրենքը հենց հիմա կիրարկման մեջ դրվեց։ Ինչ է ցույց տալիս վիճակագրությունը, արդյոք Ստեփանակերտի փողոցներում այդքան շատ են տրանսպորտային պատահարները, որ անհրաժեշտություն հնարավորություն է առաջացել ապահովության երաշխիքներ գործի դնել։ Այս եւ այլ հարցերով դիմեցի ճանապարհային ոստիկանության պետ Իգոր Օհանյանին։ Նոր մկիարման մեջ չէր դրվում այն պայմանով, քանի որ հանրապետությունը չհագործում էր հիմնականում խորհրդային նմուշի տրանսպորտային միջոցներ, որոնցից ակնհայտորեն բացակայում էր անվտանգության գոտիները։ Ժամանակի ընթացքում վիճակագրությունը փոխվեց, նաև ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների կողմից աշխատանքներ տարվեց առանց համրագոտի մեքենաների արկայությունը բացառելու։ Ուսումնասիրելով նաև միջազգային փորձը ճանապարհային ոստիկանությունը եկել է այն եզրակացության, որ ժամանակն է ամրագոտիների ամրակայման մասին օրենքը կիրարկման մեջ դնել։ Անվտանգության գոտիների կարգման պայմաններում բավականին մեծ հնարավորություններ է ստեղծում հատկապես խուսափել ծանր հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից։ Իսկ ունեք ուստի եւ ստատիստիկներ պատահարների որ տոկոսն է հենց անվտանգությունների չհամրացման պատճառով բերում տանող հետևանքները։ Այո, իհարկե, համենայն դեպս 2017 թվականի ճանապարհային սպորտային պատահարների վիճակագրությունից ելնելով, որի պարագայում արկա է 16 մարդկային զոհ, միանշանակ ոչ ուղևորը, ոչ վարորդը ամրագոտիներ չեն գրել, եւ սա խոսում է նրա մասին։ Քաղաքի ներսում է պատահարը։ Ոչ, հիմնականում հանրապետական եւ միջպետական ճանապարհներին քաղաքի ներսում թույլատրելի արագությունը մինչեւ 40 է եւ բնականաբար մենք չունենք այդպիսի մայրուղիներ, որ արագություն զարգացնեն։ Կա կարծիք, որ մինչեւ 40 արագության դեպքում ամրავლություններ առածումը անհրաժեշտություն չունի։ Միանշանակ նման բացառություն սահմանված չէ, արկա է իրավախախտումը, արկա է կոնկրետ կանոն, որը պետք է պահպանվի։ Եվ որևէ արագության սահմանափակման հետ օրենսդրությունը որևէ նոր չի գործում միանշանակ գոյություն չունի։ Ցանկանում եմ շեշտել, որ մայրաքաղաքում ոչ բոլոր փողոցներում է արագությունը սահմանափակված մինչև 40 կմ/ժ արագությամբ եւ բացի այդ էլ միթե ճանապարհատրանսպորտային պատահարի իրադրությունը կանխատեսված է եւ որևէ մեկը կարող է հետևանքները պատկերացնել տեղանօտանգության գոտիների չկրման պարագայում ինչպիսի մարմնական հետևանքներով կարող է ավարտվել ճանապարհատրանսպորտային պատահարը։ Միանշանակ ոչ։ Կան վարորդներ, ովքեր իրավունք ունեն ճամրակապ Այո, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքի համապատասխան ոչ թե վարորդներ, այն կան բարեկային ծառայության եւ այլ օպերատիվ ծառայության տրանսպորտային միջոցներ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով թույլատրվում է չկրել անվտանգության գոտիներ, ելնելով միանշանակ ծառայության իր խնդրի կատարման անհրաժեշտությունից։ Եթե ճանապարհային ոստիկանը նկատում է, որ վարորդը առանց ամրագոտի կանգնեցնելու պահին վարորդը հակնում է այդ ամրագոտին, ինչպես է ճանապարհային ոստիկանը ապացուցելու Վարորդին, որ ինքը վերջի բանին է ամրան կապել ամրագոտի։ Ինչ մեթոդով է կապացուցել վարորդին։ Ապացուցման եղանակները գոյություն ունեն եւ ծառայությունը պատրաստ է յուրաքանչյուր դեպքում ապացուցել իրավախախտումը։ Այսինքն ես ուզում եմ իմանալ, այս տեսախցիկները որտեղ ադրված են մեր մայրաքաղաքում, դրանով ճանապարհային ոստիկանը վերահսկում է երթևեկոց։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայության կողմից մայրաքաղաքում տեղադրված որևէ տեսախցիկներ չկա։ Այսինքն չի վերահասկում այդ տեսախցիկները։ Ես տեղյակ չեմ, ինչ տեսախցիկների մասին է խոսքը։ Մայրաքաղաքում բազմաթիվ կազմակերպություններ, բազմաթիվ օբյեկտներ ունեն տեղադրած համապատասխան տեսախցիկներ։ Անհրաժեշտության պարագայում, եթե որևէ ճանապարհահատվածում որևէ իրադրության վերաբերատեսանյութի անհրաժեշտություն լինում է, համապատասխան արկայության թե կազմակերպության, թե ինչ որ օբյեկտի, թե ինչ որ սեփականատիրոջ։ Իհարկե, գրավոր օրենքով սահմանված կարգով ստանում ենք տեսանյութը եւ օգտագործում ենք որպես ապաց Ինչ մնում է վարորդների իրազեկվածությանն, ապա Իգորոհանյանը նշում է, որ ճանապարհային ոստիկանությունը վարորդներին զգուշացնելու համար բազմից հանդես է եկել հայտարարությամբ եւ դուգանքից խուսափելը անհնար է լինելու չտեղեկացված լինելու պատճառաբանությամբ։ Նշենք նաեւ, որ ամրագոտի չամրակապելու համար նախատեսված դուգանքի չափը 5000 դրամ է։ Ավելացնենք նաեւ, որ ամրագոտի ամրակապելը պարտադիր է մեքենայի սրահում գտնվող բոլոր ուղևորների համար։ Բելլալալայան այսօր